E ç'është kjo? A jeni këtu me ne? Jemi këtu me ju dhe fjala e ditës është Basri. Çfarë do të oh. thotë? Regjisor. Ehm, e jo, Lori. Lori, ehm, Lori sot në kafe. Mm. Iu bë, iu drejtua një pyetje Lori sot në kafe dhe pyetja ishte a e pe Shukriun? A e pe Shukriun? Po, keni këto emra. Të cilit ai tani po i thot Basri, sepse s'e mban mend. Po ju a keni parë? Jo. Mm. Okej. Okay. Që Lorit iu bë pyetja: A e pe Shukriun dhe Lori pyeste Kë Nuriun? e kishte fjalën për regjisorin turk, po? Po jo mendova thashë. Nuriu është kush? Nuri Bilge është ai turku. Është uh, regjisori turk. Mm. Jo tha, jo Nuriun, jo Shukriun, Shukriun. Ne tani po i thua çfarë? Tani po i them Basri. Basri. Tani po i thot Basri. Po. Ti Lori s'e ke parë. Lori do ta tregojmë, do ta tregojmë videon. E kësa, ju e patë, domethënë ti e pe Po, e pashë, por nuk e kam fiksuar fare emrin e zotrisë Ah, okej okay. Olta e pa, po? Mm, po, si jo të gjithën, jo të gjithën Mo, më duk burrë i mirë ai, me thënë drejtën Burrë i mirë? Po, mm. pare të babaxhan ishte kështu, i butë. Në dukje Ah, domethënë nga ato duhet kesh frikë Ato s'e di unë Ato e dini ju Ju duhet keni frikë Shumë, shumë rreziqe na kanosen. Po. Gjithsesi, sot është e premte këtu në klubin e mëngjesit, muzikën e zgjidhni ju. Kështu që 069 20 70 222 është numri i telefonit për ju që doni të kërkoni këngët Këngët. që doni të dëgjoni sot në klubin e mëngjesit. Bëhuni, bëhuni Ka bul? bashkëpunëtor. Jo, bëhuni bashkëpunëtor të programit. Bëhuni ju Njerëzit që përzgjedhin muzikën. Okej? Okay? Edhe unë do kem uh, ndonjë kërkesë, nëse nëse do më lejohet gjatë uh, ditës sot. Ta shohim rrogës. Ta shohim rrogës. Në varësi të rrogës. Çfarë tha ta shohim rrogës? Në një vend. Jo, jo, okay. ta shohim rrugës. Ah, okay. Mundohem. Ia ka marrë, ia ka marrë dorën. Jeri pastaj të kput me frymëzimet që zgjedh çdo ditë. Dhe dua t'ju them që është aktuale.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 Kur e shikoni këtë? Çfarë ju bën përshtypje? Çfarë na bën përshtypje? Po, po çfarë mund të thoni se cili do ishte reagimi domethënë pa Aha, aha. Grisin, ato të tua, po. Atë po mendoj unë. U kuptuam. Tani kemi, tani kemi, tani kemi një pretendim i shkreti më se të shohësh. Për çfarë ke fjalën? Jo, jo, po për këtë shprehje po them. Se s'ka pas një pretendim të madh. I shkon, është tipike. Ndoshta është rastësi Lori, nuk e di këtë pjesë. Nuk e di unë, gjithçka që unë mund të shikoja me të drejtën ishte ajo ajo vrima e zezë. Sa i vëmendshëm paske qenë dhe ti. Ti isha, isha NASA fare. Në bazë të asaj vrime të zezë. Po nuk e di se ishte mua atje, ama s'e shikon dot s'e injoron dot. Po normal. Nuk e di se. Drejtë drejtë të zë syri, s'ke si bën. Ja X. Mbathje burgu. Ehm. Gati? Gati. Është Jeri tani që do të na frymëzojë miq të dashur në klubin e mëngjesit. E kalojmë këtë histori, se nuk është këtë. E kalojmë. Okej. Okay. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është uh, nga Edmund Burke, uh, ka qenë një politikan, filozof, shkrimtar britanik, por me origjinë irlandeze. Shprehja është kjo. Mm. E vetmja mënyrë që e keqja të triumfojë është që njerëzit e mirë të mos bëjnë asgjë. Eh. Faleminderit Jeri. Të lutem. Është frymëzuese. Mm. Shëndet, Olta. Për ditën e sotme, Olta e ka filluar, uh, si thua, uh, parashikimin e saj të motit, moti do jetë ah, i ftohtë me teshtima do jetë. Me viroza, po. Uh, edhe një herë, edhe më fal, edhe një herë Jeri se Jeri s'ka mm. bërë përsëritjen e saj. Dakord. E vetmja mënyrë që e keqja të triumfojë është që njerëzit e mirë të mos bëjnë asgjë. Pasojë e gripit. Po. Kush e thoshte këtë? Edmund Burke. E njeh ti o Lori aman. Mbaj shënim Lori. Po, se s'ka kuptuar nga 16 gradë është në këto momente, 23 gradë do jetë maksimalja për sot dhe 15% janë shanset për shi. Faleminderit. Sot nuk do të pikojë, por ama nesër i kemi shanset 80% dhe do të pikojë. Super, faleminderit Olta. Dark. Ti do të ketë Olta. Edhe të dielën pa Mhm. Është zbuluar tani shkencërisht se si hahet hamburgeri. Si hahet hamburgeri? Po. Oh. po. Në mënyrë shkencore. Se ka një mënyrë shkencore? Ka një mënyrë shkencore se si hahet hamburgeri. E ke parasysh eh. është një gjë që na ka ndodhur të gjithëve, që ti merr atë hamburgerin dhe dalin gjithë gjërat. Që dalin gjitha. Ato po, po, po. domatet e vendosura me kujdes atje po, po te ne edhe me patate. Ta mbërthesh mirë. Ta kapësh mirë, po si me ganxha, kështu. Në atë mënyrë nuk lëviz. Uh, mm. Nuk lëviz hamburgeri. Kjo është mënyra shkencore. U lodhën shumë për ta gjetur. Mm, do thosha, po. Kanë bërë disa eksperimente. Mm. Jam bërë në, në këtë përfundim. Nice, okay. Ehm, um, tjetër gjë, pak më vonë. Kam kam një njoftim të vogël, po kësaj radhe më seriozisht nga shkenca, mm -hmm. se si shumë nga këta që janë 20, 30 vjeçar. Tam. Duke përdorur e duke ngrënë kaq shumë fast food po quajmë. Mhm. Mm janë duke shkatërruar mëlçitë e tyre. Oh, të çfarë ndodh? Po. Do duroni pak për këtë. Por dalëngadalë, por në mënyrë të sigurt dhe të pakthyeshme, përdorimi i kaq shumë fast foodeve. Mhm. Mm Sa është bërë. Qofshin këto byreqet, sanduiçet. Po, domethënë unë shikoj dhe të rinjtë këtu tek ne shumë i përdorin këto. Mhm. Mm ë uh, pak shikon që nuk e di konsumon njeri për shembull ka nëpër këto shkollat, fakultetet ka ta zëmë vende ku mund të hash zarzavate, gjëra të tip mensa. Mensa po. Ka, mm. po, po gjëra domethënë që të jenë të jenë të gatuara të ketë Edukatë në ngrënie pak e pak e dobët, pak e dobët. Do thosha, po gjithsesi. Ej, ëm um, Ça do dëgjojmë tani? Ça kemi si kërkesë muzikore, Olta? Ja, 0, 69, 20, 70, 22, 0, 69, 20, 70, 22 Kemi Duele el corazon Duele el corazon Tjetër mm. Pastaj këtë njërë ha, pastaj Të tjerat më pas më, Ok, shiko Më ngeci mua dhe Më duhet kompjuteri, Olta Edhe mua Kam punë, kam gjëra Mirë, ja ku e keni mishtash. Kjo është Duele el Corazon, kërkesë muzikore për sot nga Enrique Iglesias. Oh, një sekondë se i paskam të gjitha bashkë. Po, po. All around the world. Mhm. Mm Jepi. Ja ku e keni. Faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Sa ka ora tani? Palokas. Okej. Okay. Okej. Okay. Endaksi. Endaksi. Palokas. P A L O K A S. Palokas. Mirë. O Jeri e ke gjetur? Për çfarë luajmë jo. Molta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kujdes. 069 20 70 222 për ata që zgjidhin anagramën, një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan për atë që vjen i pari. Është mirë. Por është palokas. Mund të ishte lopakas. Pse qesh Jeri? Tingëllon shumë çuditshëm. Thuaj të vërtetën. Po po, jo, tingëllon çuditshëm. Mm. Me gjithë ato që ti e gjete. Mhm. Më vjen shumë inat. Pse? Po. Se nuk i gjej dot vetë. Jam shumë i dobët. S'ka gjë, mjafton që i bën. Eh, për t'i bërë i bëj. Për t'i bërë i bëj. Le të ndalemi pak tek aktualiteti i ditës së sotme në klubin e mëngjesit përmes një pyetjeje. Pyetja është miq të dashur. në lidhje me një lajm i cili ka qenë në faqet e para dhe në fillimet e inform këtyre edicioneve informative prej disa ditësh, e fjala gjithçka që nisi pas një aksidenti. Mhm. Mm mm. Pyetja është Prokuroria e cilit rreth ka hapur një proces tani mm -hmm. mbi këtë çështje. Më në fund. Po. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Cila prokurori pra flasim në terma gjeografikë mm. Ka hapur çështje Për uh, Pikërisht për atë që ka ndodhur atje, sepse duket sikur firma që e administronte mirëmbajtjen e rrugës është e njëjta firmë mm -hmm. që kishte që ka karburantin që është aty. Edhe nga sa duket e ka lënë ndarësen të munguar për të shërbyer biznesit. Për të shërbyer biznesit vet. Domethënë edhe edhe mirëmbajtje është shumë kështu. Çdo gjë bën atë. Interesante, po. fatkeqësi e madhe për atë familje që humbi dy fëmijë, dy fëmijë atje. Imagjino. Makthi i çdo i çdo prindi, makthi tmerri më i madh. Kështu që por shpresoj që të paktën bëhet zhurmë mos ketë qenë kot, domethënë, edhe humbja e tyre se nuk është as hera e parë as e fundit që ndodhin këtu në Shqipëri. Jo, japin ndonjë dorë lekë gjëkundi këtu edhe mm. i mbyllin gjërat. Mbaron puna. Po. Çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Palokas është çudi e madhe gjithashtu. Mhm. Mm ne po ikim. Po dëgjojmë muzikë. Mary J Blige bashkë me U2 miq. Gati. Ëh, uh, nëse doni, unë e kam gati, por uh, po mendoja. Mm. E bëjmë tani pop quizin? Po e bëjmë meqë s'e kemi bërë ndonjëherë kaq herët. Shpejt. Ta hedh. Apo apo po shumë shpejt. E po. mund ta mbaj, mund ta mbaj për më vonë. Shpejt, po gjithsesi. Okej, dakord. Mirë, e mm. lëm. E lëm pas tetës. E lëm pas tetës sot Olta. Olta nuk e do Qejfi, qejfi dhe qeshja. Dhe qeshja. Po, mm. po. Mund të shtoja ca të mira që i kam po i kam pjesë të pop quizit dhe nuk dua t'i dekonspiroj kaq herët. Do të dëgjosh një fjalë të çuditshme me q. Mm. Po, Hajt ma po. thuaj një. Sy e vesh. Qarkje. Ka lidhje me qafën? Është një qafë e vogël mali a kodre. Ah. Ah. Quhet qafalik. Qafalik. Çfarë është qafok? Qafok. Qafë shkurtër. Qafë sërish. Jo, është gazetar. Jam. Përveç atij. Sa di ky fjalor. Jo, gjeta fjalën e preferuar të Oltës, qejfi. Tamam, mm. Ja se ç'thotë. Kalimi i kohës në mënyrë të këndshme, mm -hmm. dëfrim, njeri i qejfit, bën qejf, dëfrehet, Kënaqësia që ndjejmë nga dikush, a diçka që na pëlqen. Po. Ëndje. Me gjithë qejf. Iu bë qejfi, u kënaq shumë, ia nxora qejfin, kënaqi ëndjen për diçka. S'ma ka qejfi, s'ma ka ënda, e bëj për qejfin tim. Dëshirë, zell, kërkesë, a diçka që bëhet sipas dëshirës sime a vullnetit tim, hatër etj etj etj. Super. Pa sa më pëlqeu. Qethurinat janë bishtat e flokëve apo të leshit që bien poshtë gjatë qethjes. Wow, dhe quhet qethurina. Po, qethurina. Sa bukur. Prandaj them merr fjalorin, e mëson fjalë. Kështu bën Jay-Z. Mhm, mhm, mhm. Prandaj e bëj dhe unë. Bëj si Jay-Z. Pashë ca të tjera e çfarë që ishin të frikshme. Mmm, qime. A, kështu nuk e dim se ç'do të thotë. Oh. Qilar, qilim. Ah, mos u lodh. Po qift. Çfarë është qifti? Qifti. Qifti, jo çifti, qifti. Çfarë është qifti? Ë, duket negativ kështu. Kush ma thotë se çfarë është qifti? Qift. Do të fitoj dy bileta për në Cineplexx sot. Wow. 069 20 70 222. Qifti. 069 20 70 222. Mos u ngatroni. Një çift. Me q është shpend më duket? Është shpend, po. Po nuk e mbaj mend se cili është shpend. Qift. Po se cili është shpend? Ë, apo kështu quhet shpendi, qift. Pra. Okej. Okay. Altini ka ca ide po. ka hall mos është i pasaktë dhe s'i merr dy biletat. Po ti ku e di? Nuk e di, më kujtua, e kam dëgjuar po. si fjalë. Ke, po nuk jam e sigurt. Ke qenë bareshë me pula kur ke qenë e vogël? Bravo Joana. Është punë sa të hëngër. Çfarë thotë Joana? Zogu i qyqes. Ëh? Jo. Zogu i qyqes. Ës, shikoj, e di se sot këtu. Atëherë. Këtu thotë, shpend i madh grabitqar me krah të mëdhenj të zinj me sqep të kthyer dhe me bisht të bigëzuar. Lloj korbi. Një lloj shqiponje kjo. Që ushqehet me kafshë të vogla e me zogj. Vetëm shqiponja. Mos skifteri. I shpejtë si qift. Shpend grabitqar. Si qifti pulën është shprehja. Pra me shpejtësi të madhe rrëmbimthi. Si qifti pulën. Skifteri pra është. Si ai tip, po pra, një tip shumë është me sqep të kthyer, po familja e këtyre është. Okej, okay, shumë mirë. Na kënaqe. Ishte mësimi i biologjisë për sot miq të dashur. Mbylleni kalamaja librat. S'i ta marrim të saktë Korbi Sorra? Lloj shpendi. Një shpend i madh, Jeri e kishte më të saktë nga të gjithë. Mm. Matteo Salvatore Je i tete la rita mera Tam da pesci e peschete E ma senta te criete Ue lu pesci da Po ju fus pak në Po ju fus pak në atmosferë italiane pra Sepse Do të luajmë pop quizin shumë shpejt Edhe do ta luajmë për 5 pica Okej. Okej. Kështu që unë i plotësova të gjitha fjalët mënyrë që kur të kthehemi pastaj mbas orës 8 Olta. Do japim edhe fituesin. Do të kemi fituesin. Mandej. Okej. Kështu që jepi Altin. Le ta nisim pop quizin në klubin e mëngjesit miq të dashur. Do të jetë për 5 pica nga Pomodoro. Pomodoro është aplikacion, por është edhe piceri. ndodhet pranë jush, ju thjesht nuk e shikoni. Hmm. Por e keni në xhep nëse e keni në telefonin tuaj smartphone, në Play Store, në App Store mund ta shkarkoni aplikacionin, pastaj përdorimi është shumë i lehtë. Bëni një regjistrim fillestar me numrin tënd dhe mandej kur do, në çdo moment që ti do, të porosisësh pica, mund ta bësh atë fare kollaj. Dhe të bësh picën tënde, ta formosh sipas Mirëmëngjes të gjithëve Mirëmëngjesi Altin, mirëmëngjesi Jeri Mirëmëngjesi Olta Mirëmëngjesi Edhe Lorit gjithashtu Një mirëmëngjes E, mbas pak Do kemi Gimin këtu në studio për të folur për frymë të vdekura oh. Urdhëro Të kemi Olta Do flasim për Gogolin Olta O, oh, bo, bo Gogoli është është një nga romanet më më të bukura, më interesante të letërsisë ruse. Nikolaj Gogol, frymë të vdekura. Ëh. Mm. Uh, vetëm pas faktu. Po me të vërtetë një nga këto kryeveprat.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 Është shumë e thjeshtë. Okej. Atëherë, për pesë picat e pomodoros. Mhm. Aplikacionit që ju sjell menunë mu në xhep në Play Store në App Store luan Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Ah, okej. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Janë fjalë nga fjalori i gjuhës shqipe nga gërma q. Q si qeni Jeri. Tam. Shkop prej dylli a dhjami me një fitil në mes. Mhm. Që shërben. Shumë e thjeshtë. Okej. Okej. Shkop. Shkop prej dylli Jeri. Mhm. A dhjami me një fitil në mes. Pika pika pika. Mm. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Altin. Po. Mish i grirë i përzier me qepë, vezë dhe erëza. Okej. Mish i grirë i përzier. Okej, okej, iku. Ose një e mirë që merret falas nga dikush. Mm. E të vesh me këtë se di. Lori. Tash i di të gjitha. Dëgjoje me vëmendje Lori. Send apo një e mirë që merret falas nga dikush. Mm. Që merr falas Lori, kujdes. Falas Lori. Ja do mendoj ndërsa. Mendo Lori. Mendo. Okej. Bëjmë edhe zërin edhe shkojmë shumë shpejt pastaj në një ndërprerje fare të shkurtër publicitare për t'u kthyer me muzikë në klubin e mëngjesit, por më parë ky zë për t'u identifikuar. Frymë të vdekura i Nikolaj Gogolit hyn ndër ato kryevepra që sa më shumë kalojnë vitet, aq më i dukshëm, aq më dukshëm i vezullojnë vlerat. Nuk do të jetë një gjë befasuese sikur pas disa vitesh Nga një largësi më e madhe kohe, ai mund të quhet romani më i madh i letërsisë ruse gjer në mijëvjeçarin e tretë. Qysh tani ai është i rrethuar me një aureolë dhe me një mister. Qysh tani ai ka zbërthime përherë e më të thella e të papritura, ashtu si gjithë mitet e mëdha. Ky roman ka fatin e rrallë, me pjesën e botuar prej tij dhe me atë të zhdukurën, të djegurën prej autorit, të jetë i dyzuar si dita me natën, si trupi me hijen e vet. Të paktën për mua është një nga librat më të dashur. Bashkë edhe për me, mua është me të drejtën. Bashkë me Don Kishotin e Mançës dhe Ushtarin e mirë Shvejk, edhe Goja Kalit i kam katër libra të cilët i kam në një dashuri të përhershme. Dhe për për Frymë të vdekura ti lexove një pjesë që thoshte Kadareja. Mhm. Mm por mund të rishikojmë dhe mund edhe vetë dhe ne kur e lexojmë në kohë të ndryshme, kuptojmë që s'kemi parë dhjetra e dhjetra gjëra nga leximi në lexim. Po për të gjithë ato të cilët duan të dinë diçka, mund të themi që Çiçikovi është një ish-nëpunës dogane, i cili ë uh, vendos të hyjë në shoqëri përmes blerjes së atyre uh, frymëve të vdekura, të cilët kishin çifligarët, por nuk i kishin çregjistruar. Ëh. Mm Tani bëhet për një ëh për Rusinë në kohën e bujkrobërve. 1840. Po. 1842-shin është botuar. 1800, 1840. Po. Tani, ëh në këtë kohë çifligarët kanë bujkrobër. Dhe sa më shumë bujkrobër ti ke, aq më i madh edhe aq më. Për prestigjin në shoqëri. Po, pikërisht. Kështu që disa prej këtyre kanë vdekur, ky po blen të vdekurit, të po. paregjistruarit, po blen vetëm letrat, emrat e tyre. Po, për të për t'u dukur si njeri i madh dhe i pushtetshëm. Shqiptarët mund ta kuptojnë fare mirë, domethënë konceptin e piramidës që mm. s'ekzistonte mm. fare, firmat piramidale që thonë ne jemi shumë të mm. pasura dhe mm. shkon aty ku shkon ku rrënuan gjithë. Por Çiçikovi po. kishte idenë që nëse do të thoshte që unë kam 300 frymë, sepse kështu thuheshin, ose kam 400 frymë. Kjo vendoste reputacionin e tij në në në shoqëri. Dhe është duke bredhur nga guberna në gubernë, guberna në, po. sepse të, Gogoli ka karakteristikë të jashtëzakonshme që thotë që e vendos vetëm me gërmën e parë të, dhe thotë që mos ngjaj me shumë qyteza të tjera po, se në po. E para ajo që duhet veçuar te te te Gogoli është nga ato shkrimtarët e rrallë me një stil brillant ku i drejtohet lexuesit në mënyrë konfidenciale, mm -hmm. ku është nga ato librat e jashtëzakonshëm që uh, autori ka sigurinë e madhe që dikush do ta ndjeki. Dhe i drejtohet lexuesit në mënyrë intime duke e ndërfutur atë duke e bërë pjesë. Madje i lutet disa herë që i thotë që më vjen keq thotë që po flas për disa personazhe që nuk janë kryesore, po janë të dytë. Por duhet por duhet t'ju them, domethënë Po. Thotë i dashur lexues thotë historia do të zgjerohet më vonë, po ti ki atë durimin që të ndjekësh deri në fund. Që është një stil i veçantë, por shumë shumë i mirë. Nëse më lejo, po, po i them për shkakun që është një moment. Të themi libri shkruar në vitin 1840 1842 ku është botuar. Botuar po. Ka një moment aty kur zonjat pasi marrin vesh që po përflitet tani sepse u hap nami që Çiçikovi ka Kaq kaq frymë të vdekura. Po. E thot s'i dinë të vdekura, ata e dinë vetëm frymë. Po. Zonjët kaq frymë, domethënë kaq bujkrobër që ishin po. bujkrobër që i jepnin atë reputacionin. Thot zonjët në momentin që e e morën vesh të, filluan të vinin re disa gjëra që nuk i kishin vënë re më parë. Thot sepse vetëm fjala milioner, jo pesha e qeses, po fjala vet. I bën disa njerëz të të shikojnë ndryshe personin përballë, mm -hmm. të tentojnë ta takojnë të jenë të pranishëm atje ku është ai, të të Të mendojnë jo se kanë të drejtë të fitojnë nga kuleta e tij, madje as nuk i takon kjo, gjithsesi të shpresojnë, domethënë dhe gjithmonë kanë qejf të japin dorën, të jenë ke ballo ku është ai i pranishëm, të jenë atje ku ku flitet. Fuqia magnetike e parasë e pushtetit. Po, më thuaj, a ka kohë kjo fjali? A ka kohë ky përshkrim? Kjo është e përhershme, domethënë ky kështu momentesh në këtë libër gjen gjen pafund. Po po. Domethënë aty janë disa personazhe, është Manilovi, mm. një nga këto, i cili e ka librin në faqen 14 të zverdhur dhe e ruan që gjithkush kur i hyn te shtëpia thotë, "Ja, në kohën e lirë lexoj edhe pak." Libri është zverdhur sepse ka vite e vite që është në faqen 14. Po, po. Aty e ka lënë ai, domethënë. Por do të duket. Jan janë aty përshkrimi, janë katër nga këto çifligarët, domethënë Sobakeviçi, Plushkini, Koroboçka edhe Manilovi, të cilët ai i përshkruan dhe mund të jenë personazhe të cilët i gjen sot në përditshmërinë ton ku do të hedhësh syt, ëh? Pavarësisht se nuk bëhet fjalë për frym, por bëhet fjalë për gjëra nga më të ndryshmet dhe janë arketipe aty. Për shembull, aty ke atë Sobakeviçin i cili ëh kur shkojnë te gjykatësi, i thot më përpara i thot Mihejevin, është një i vdekur, po ka ka pas bër karroca. Thotë ai, po pse kaq i shtrenjtë këtë, thotë pse s'ma shet si tjerët. Po ky i vdekur thotë vlen më shumë se sa ato që janë gjallë thotë, kështu që. pra, domethënë ka një ironi në në ekstrem dhe mund aty është aty është Don Kishoti, aty është Shakespeare, aty është Dante, aty aty është mm. raporti mm. i i i duket sikur i ka lidhur gjithë këto kryevepra, domethënë aty aty ka raporte duket sikur vjen nga bota e përtejme. Dhe uh, ajo të cilën në fakt e rishikoj nëjherë, është koncepti që Çiçikovi thot na thot neve që un me këto të vdekurit po rin po rindërtoj veten time. Po ju me gjallët rreth rrotull, ju çka. Mm -hmm. A i shfrytëzoni dot, njiheni me to? A i ktheni syt nga ato? A a keni fuqi ti shikoni njerëzit si fuqi, domethën tuajën, me të cilën mund mund të bëni një hap më tutje? Në, është një pyetje e përbotshme, të cilën mm -hmm. Çiçikovi e ngre kështu domethën. në në në këto dy pike sepse. E kuptoj se çfarë do të thuash. Ai nuk ai nuk kthen kokën mbrapa. Ai është thjesht një nëpunës dogane që ka humbur punën dhe kërkon mm. të rihyjë në shoqëri, në atë lloj modeli. Sa persona ka cilët Domethënë, më kujtove një gjë me këtë që thua për uh, Çiçikovin edhe pyetjen që ai ngre nëse ti je në gjendje që të organizosh, po themi, të gjallët e tjera e tjera. Në në në kopetë e shimpanzeve, kur vdes mashkulli alfa ose zhduket në një farë mënyre, Lind pastaj një garë midis dy meshkujsh të tjerë që do do të bëhen mashkulli alfa. Kryetar bashkie. Po, pikërisht, e do t'i prijë kopesë. Ajo që studiuesit kanë gjetur është interesante, është që nuk është mashkulli alfa më i madh, më i fuqishëm, më muskuloz ai që zë vendin. Është ai që arrin që të krijojë një aleancë më të fortë. Sepse me të vërtetë u shkoka në botën e shimpanzeve në votime, si thua. Domethënë kush arrin, sepse do të shikosh arrin ata shkojnë përkëdhelin bebe shimpanzetë, a shimpanzetë kandidat për mashkullin alfa, përkëdhelin bebet e gjithë tufës e bëjnë gjithë këtë çfarë bëjnë politikanët zakonisht në në fushatë, që japin duar e puthin bebe gjithë këto gjërat, por ai që krijon aleancën, po pa burrin, po pa burrin aty majmunit, besoj. Pa burrin. Dua që të lexoj pak uh, Ky është uh, paragrafi hapës i, i romanit. Uh, është një roman me me të vërtetë mbresëlënës, i shkruajtur shumë mirë, i përkthyer shumë mirë. Yeah, Dimitër Pasko kemi të bëjmë këtu me një, domethënë me Mitrush po, pra. Kutelin me një gjuhë shqipe që thua që cili cilido nga përkthyesit e mëvonshëm që mund të justifikohet që shqipja nuk e mban. Ëh, Mund t'i tregosh këtë lloj libri, këtë lloj përkthimesh, domethënë. Mund t'i thuash ja. Përkthimet e Nolit, përkthimet e Zhejit, përkthimet e Kutelit dhe t'i tregosh që gjuha shqipe, domethënë, ka dhe zhdërvjelltësi, nonda. Mund të sjellë kryevepra. Pra. Po, mund të sjellë kryevepra dhe ky është në ato versione që nuk besoj, unë nuk di rusisht, po të paktën mendoj mm. që edhe kushdo që di rusisht e percepton që ai është Mënyra se si Çiçikovi mm. hyn në letërsinë ruse, domethënë ky personazh, e çfarë ndodhi më vonë, se mund të flasim pak për këtë. Por uh, uh, dim për shembull që nga kisha, nga publiku, nga nga e gjithë shoqëria ruse, ë uh, Gogolit, i cili ishte vetëm 33 vjeçar kur e, e botoi librin, iu kërkua me ngulm që të botonte një pjesë të dytë, një vazhdim. Që ai me shumë mundime dhe për një Nuk pranoi e grizi dhe dogji. 3 vjet po, po eh? arriti e shkruajti diçka, pastaj një ditë Iu dha dhe e dogji, vuri flakën dhe të tretin nuk e shkroi kurrë. Ëm, um, ky është një libër me shumë pasuri. Para se të dalësh te ajo, më lejo të them një gjë që Fabula e Frymë të vdekura ka qenë e Pushkinit. Ëh. Mm me ndërhyrjen me ndërhyrjen e Bielinskit, që ka qenë kritiku më i më i famshëm në atë kohë, domethënë dhe një nga kritikët më të famshëm në botë. është bërë, domethënë është bërë ky negocimi për të kuptuar që fabula i shkon më shumë Gogolit sesa Pushkinit. Mm -hmm. Dhe ki parasysh çfarë madhështie, sepse zakonisht autorët janë egoistë që mendojnë se fabula është e tij, dhe ai me zemërgjerësi më të madhe e kuptoi që dhe ia la ia la Gogolit të shkruajë dhe sot kemi një kryevepër. Është vërtet. Një të pavdekshme. E marrë nga Pushkini. Fabula është e marrë nga Pushkini. Ai i tha, mendo për njeriun që blen frymë të vdekur. Bredh, domethënë si një si si është si Iliada kokëposhtë, domethënë si si Odiseja apo. Ka, domethënë aty mund të përmbledhësh pothuajse letërsinë e botës, atë të cilën domethënë letërsinë më të madhe. Kur thashë që aty gjen Don Kishotin, aty gjen dhe tragjedinë e, e Shakespeare-it, aty gjen dhe Danten e Ferrin, domethënë atë raportin, mm -hmm. sepse mhm. aty nuk ka kufi midis të vdekurve dhe të gjallëve. Aty ai ka ai ka ai ka ngritur po dhe Dhe kur flitet ai flet me shumë kompetencë thotë për atë se është më i rëndësishëm se sa këto që janë gjallë, mm, domethënë mm. pra si rikthen atë lloj bote. Ky është Nuk e them është nga ato romane që që të lë pa frymë edhe pse është frymë të vdekur. Dhe personazhi i Çiçikovit hyn në letërsinë ruse ashtu papritur me një sukses të jashtëzakonshëm të romanit. Siç hyn edhe në roman, edhe në roman hapen portat edhe hyn karroca. E ka quajtur poemë. Po. Thotë Kështu fillon, kreu i parë. Nëpër portën e një hani në kryevendin e gubernës NN, hyri një karrocë e vogël me susta, mjaft e bukur, një nga ato karroca me të cilat udhëtojnë beqarët, nënkolonelët dhe kapitenët e dytë në lirim, çifligarët, që kanë në pronën e tyre nja 100 frymë, shkurt, të gjithë ata që quhen zotërinj të dorës së dytë. Në karrocë rrinte një zotëri as i bukur, por as i shëmtuar, në të pamë, as shumë i trashë, as shumë i hollë, s'mund të thoshe se ishte plak, por as shumë i ri. arritja e tij nuk bëri aspak bujë në qytet dhe nuk u shoqërua me ndonjë shenjë që bie në sy. Vetëm dy muzhikë rusë që rrinin te dera e pijetores kundruall hanit, bënë disa vërejtje që i takonin më fort karrocës se sa atij që ish kapardisur në këtë karrocë. A e sheh atë rrotë? i tha i pari të dytit. Ç'thua ti, a mund të sosë kjo rrotë ta zëmë gjer në Moskë? Mund të sosë, ia ktheu tjetri. Po në Kazan? Unë them nuk sos dot. Në Kazan nuk sos. Ia ktheu tjetri. E para, e para, domethënë bëhet fjalë dy dy, njerëz që diskutojnë për rrotë. Dy po. Rrotë. Rrotën e karrocës. A arrin atje? A shkon deri në Moskë? Ë, se përmes rrota është shpikje e njerëzimit, mm. domethënë edhe të çon edhe të çon, edhe mund të të vrasë. Dhe andej. Ai ka ka ka ironi, domethënë. Ai ai ka ka një lloj ironie në që përshkruan gjithë librin, por një lloj ironie plot dashuri, domethënë për për të perceptuar dhe për për të shpjeguar aty pafund personazhe. Mm. Aty aty ai ka skalitur uh, personazhet si të mbeten në mendje, domethënë nuk e harron. Po po domethënë kush e ka lexuar atë, nuk mund të harrojë as Koroboçkën, as Plushkinin, as Sobakeviçin, as Manillovin. Çiçikovin jo se jo, domethënë Aty ka detaje të pafundme të cilat mbetesh mbetesh i mahnitur. Po Kadare Kadare shkruan që e e keqkuptuan edhe disa ose edhe qëllimisht në kritikën ruse të kohës atëherë që e quajtën si sidomos më vonë kritikët po themi socialistë që e quajtën një përshkrim realist edhe kaq. Sikur vepra ishte vetëm një fotografim i i bujkrobrisë edhe i situatës sociale, ekonomike të Rusisë në atë kohë. Kurse Kadareja thotë ka po, shumë shumë më shumë se kaq për të jo, jo. lexuar në padyshim që është unë unë të unë të citova një moment ku thashë që gratë vunë re në momentin që e morën vesh ishte pasanik disa gjëra që nuk i vinin re më përpara. Pra e kishin parë por pra është duke bërë gjithë kësaj natyrës njerëzore këto nënvizime këto. Ai ka pikturuar natyrën njerëzore se si ndryshon, se si se si merr forma të ndryshme, servilizmi, përballë përballë dikujt, makutria. Dhe kjo tregon atë mungesën e karakterit të brendshëm, sepse normal ty të, të habit se si përballë të njëjtit person, një njeriu ndryshon në në bazë të asaj që ka dëgjuar për të, domethënë, dhe dhe nuk është më i njëjti. Mm -hmm. Edhe pse e ka njohur më parë, fillon të ndryshojë sepse ka dëgjuar gjëra krejt tjera. Pra nuk ka ditur ta gjykojë vetë. Se cila do të jetë arsyeja që pasi kemi njohur një njeri, domethënë fillojmë të ndryshojmë një qëndrim krejt kundër sepse dëgjuam atë ditë edhe mm. diçka tjetër që nuk e dinim për të. Ëh. Mm -hmm. Pra në në në në një lloj pikë o e ke njohur o s'e ke njohur. Aty aty ka pafundësisht nga këto përshkrime ka një ka një gjuhë të jashtëzakonshme. Ka një domethënë duket ajo hileja e madhe e tij është koncepti i modestisë kur i drejtohet lexuesit pafundësisht duke e bërë pjesë të librit, mm. duke e ndërfutur dhe kjo është edhe siguria e këtij shkrimtari që e di që dikush do ta lexojë. Ai ka pas sigurinë totale që lexuesi do jetë me të. Patjetër. Domethënë dhe i është drejtuar në mënyrën intime dhe ë është një gjë që më pas e ka e ka zhvilluar Dostojevski ke librat e mm. tij që i drejtohet lexuesit dhe i kërkon ndjesë që ndërpret historitë dhe tregon gjëra të ndryshme. Por është nga ato stile të pavdekshme domethënë dhe unë mendoj që Çiçikovi do vazhdojë të jetë nga ato personazhe në krye të të gjithë personazheve të letërsisë botërore, domethënë do do jetë nga ata mbretërit e mm. mëdhenj të atyre emrave që nuk do i harrojmë dot kurrë. Unë të falenderoj për kohën. Sot në mëngjes miq të dashur Frymë të vdekura nga Nikolaj Gogol ishte romani për të cilin folëm në klubin e mëngjesit me kritikun letrar Agim Baçi. Gimi faleminderit. Fundjavë të mbarë. Ishte kënaqësi, fundjavë të mbarë dhe. The Beatles tani me Love Me Do në klubin e mëngjesit, ora është 8.38, mirëmëngjesi. You know I love you I'll always be true So please Ha Love me too Bravo Ok, përgjigjet e pop quizit tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur mm. është koha I ga dhe jeri Patjetër A dhe, do të shikojmë kush ka fituar 5 uh, Pizza, pizza. Mm. Nga Pomodoro për uh, Pop kuizin e ditës së sotme. Mhm. Mm Pyetja 1. Shkop prej dylli a dhjami me një fitil në mes. Qiri. Qiri. Bravo. Saktë. Të lumt Jeri. Faleminderit. Pyetja nr. 2 është për ty. Po. Altin po, mish i po. grirë. I përzier me qepë. Vezë, mm. erëza, i mm. ngjeshur si petull që piqet a skuqet. Qofte. Qofte. Lum qofte. Jo, vetëm të lara i nxjerr zakonisht. Të palara dhe ato me vrima mos i nxjerr. Jo. Atëherë 241 i mbaron numri Aleksit dhe fiton 5 pica falas nga Pomodoro. Bravo qoftë. Aleksi. Bravo. Super duper. Ej. Yes. What I've Done nga Linkin Park është kërkesë muzikore që dëgjojmë tani në mëngjes. Prit pak të lutem, kam po, thënë fitues për këtë. Jo, jepi fituesit e tjerë. Kapsolla më ka thënë Venera për Bravo Venera. U për anagramën. Për anagramën 210 i mbaron numri fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Pallokas ishte kapsolla. Mhm. Kapsolla. Mhm. Bravo Venera. Ndërkohë prokuroria e Kavajës 454 i mbaron numri Albanit dhe fiton 2 bileta për në Cineplexx. Bravo, bravo. Kavajë. Kthehemi mbas pak. Club FM. Si e doni fillim? Nisim me kuizin them. Okay. Nisim me kuizin me seri, pastaj uh, kalojmë në sharadë, po. Ka një tematikë të caktuar? Po, ka një tematikë të caktuar. Jeri sot po. kemi Nuk është. Çfarë kemi për sot si si tematikë të kuizit tonë me seri? Ky i Durrësit është 052. Mhm. Dhe tani? Dhe tani. Sharada e vajzave, unë dhe Altini jemi gati. Ndërkohë na kanë gjetur apo e tham? Nuk e di. Më duket se ah, jo, na kanë gjetur. Nuk e kanë gjetur. E kanë gjetur. Ah, e kanë gjetur. Wow. Po. Mhm. Sqaroj edhe zërin. Po hajde pra. Meqë jemi. E ka gjetur Tiri dhe thotë Erion Veliaj. Tiri. Po. Saktë. Sa dëgjojmë mirë në atë te emri Tiri. Tiri. Tiri. Pse kështu pse ve, pse vesh këtë kollare, pse s'vesh atë? Pse ky kostum, pse me katrorë, jo me vija, pra kjo histeri, pse këtë dhe jo atë, nuk mbaron kurrë. Pse s'mbaron? Pse s'mbaron? Oh. Vajza, uh, fjala juaj është një mjet transporti. Jo. Është një veprim njeriu. Po. Po. Veprim që e bën njeriu. Po. Është një veprim i mirë. Mm -mm. I da, jo, i keq. Ja. Jo. Krim. Po krim, një krim. Jo, tani është një vrasje. I dënueshëm. Në disa ja. raste. Por mund të dënohesh në një farë forme. Është një sh, fillon me sh. Jo, çfarë? Një sharje. Shë? Ëh. Atëherë këtë e bën kundrejt një njeriu tjetër normalisht, sa kundrejt vetes. Po, edhe sharja funksionon, ëh, kur ti e bën këtë, dikush të thërret kështu. Kur ti e bën, ti e bën këtë. Po. Kur ti bën këtë, p. Për shembull, vjedhja, dikush të thotë hajdut. Po. Kjo është kjo. Kur ti bën këtë, kur ti bën këtë veprim, ke një mhm. nofkë. Po. Po, po, e po, kemi, e kemi. Fal, ta bëj një pyetje që të thotë. Por në rastin e vjedhjes ah, dhe hajdut ndryshon jo. thuhet që është diçka e keqe, ja, ja, po, njeriu ia bën dikujt tjetër. Nëse ti nuk kapesh, atëherë je në rregull. Po u kape është e keqja. Po. Se ti dënohesh në një farë mënyre. Jo ligjërisht, por jo të të dënojnë. Dënohesh moralisht nga shoqëria, çfarë? Jo. Ishte vjedhja e celularit në Tiranën e Re. Vjedhja e celularit një vajzë. Jo, jo. jo. Sepse do të quhesh vjedhës, domethënë celular vjedhës. Se kështu thotë Ieri që që kjo folje bëhet kthehet në emër. Zakonisht një mm. gjë e tillë bëhet kur jemi në shkollë Blendi. Mm, kur jemi në shkollë. K k. Bravo. Okej. Okay. K. K. Okej. O zot çam më ishte. Po u zgjatëm shumë. Se po mendoja çfarë bëjmë në shkollë. Po po. Direkt merrni. Dhe dënohesh kur kapesh. Po dënohesh në një farë forme. Okej. Faleminderit Goca. Faleminderit. Jua gjetëm fjalën tuaj, po ju keni mm, mm. veprimin. Mhm. Po, po, po veprimin. Veprimin. Mm. Kjo është kërkesë muzikore sot nga Facebooku, dikush e ka kërkuar në facebook.com fraksion klubi i mëngjesit? Është Shemsie Bogdani. Bravo Shemsie. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është 9 e 9 minuta, unë jam Blendi dhe me Ierin Mirëmëngjes November, a, uh, November Rain ishte Po um, Nga Guns N' Roses Deri tani, mund të vazhdojë Deri në mëngjesin e ditës tjetër Si këngë po Po një javë këngë është kjo është një javë, një javë e gjysëm po, Gjithsesi, olëta kemi diçka më të bukur për të dëgjuar Po O, bo, bo O, të keshën dojnë Për dhe për është Oj, oj, oj Sepse fjala e juaj vajza ishte kopje. Kopje, po. Të kopjosh pra, kopjaci etj etj. Ëh, mm -hmm. uh, dhe u zbulua, por ne kemi një fjalë, kemi tonën. E ka zbuluar e para Ana. Ana. 032 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ana. Mm. Kemi dhënë sot dhurata nga dyqantaksi.com. Mhm. Do të japim një dhuratë nga Electronic Line për atë që do të gjej i pari fjalën e Blendit dhe Altinit. Dakor. Okej. Okay? Okay. Mm -hmm. Gati goca? Nisim. Gati. Jepini. Është send? Mund të jetë send po. Mm -hmm. I madh apo i vogël? Ë uh, ka të mëdhenj ka të vegjël. I butë apo i fortë? Ka të butë, ka të fortë. Kemi në studio? Me siguri. Në një farë mënyre po. Në një formë, domethënë. Po në shtëpi. Po duhet të kemi edhe në shtëpi. Ka të ndryshëm. Duhet të kemi edhe në shtëpi. Është send personal ky? Jo, jo. Mund ta mund Jo, edhe mund të ketë forma që janë personale, po ka edhe që janë të përbashkëta. Që është një send që përdoret çdo ditë? Po. Po. Po. E përdorim ne femrat apo edhe meshkujt? E përdorin femrat dhe meshkujt. Ato që janë përdorim i përbashkët për shembull. Mhm. Mund të jenë për 200 veta. Ëh, për 200 veta. Përdoren për 200 veta një herë, është duhet të them. Hmm. Ema, e shikon sa vështirë është. Me këtë më nxore nga trutë fare. Është një send i kudogjendur në forma nga më të ndryshmet. Tani kur është i butë është plastik? Po mund të jetë plastik, mund të jetë lecke, mund të jetë letre. O të kënaqshëm. Unë s'e kam ide fare. A vishet një gjë ti? Um, Apo është pjesë jo, përbërëse jo, një veshjeje? Do të ndihmojmë pak? Mirë do ishte.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 uh, tek kolonat atje. Mes rektoratit. Po, po çfarë është kjo? Është një fest që ka lindur si fest ka lindur vjet. Bëhet për ndërgjegjësimin për bërë një festë të re në qytet, mm -hmm. për ndërgjegjësimin e të rinjve kundrejt bamirësisë. Ë vjet është bërë për Down Syndrome of Albania, kurse sivjet kemi synuar të prekim kauza të tjera, jo të njëjtën kauzë, mm -hmm. kështu që e kemi për fëmijët në nevojë. Okej, okay, kështu që ëm um, po themi të ardhurat që do të grumbullohen nga ardhurat që do të grumbullohen nga shitja e mm -hmm. alkoolit mm -hmm. do shkojnë për fëmijët në nevojë. Okej. Okay. Tani ëm um, ju do të keni muzikë, bëhet fjalë të dielën. Po, të dielën fillon në orën 12 para ditës. Do ketë të ftuar 13 DJ. Okej, okay, shumë mirë. Edhe pastaj njerëzit çfarë mund të bëjnë tjetër? Argëtohen? Argëtohen do ketë lojëra të vogla të organizuara mm. nga ne. Besoj se si e diel që është dhe që është ditë pushimi, kështu mm. që do ketë mundësi të pushojnë. Njerëzit do kenë mundësi. Po. Do ketë ndonjë ushqim, ndonjë gjë që mund të shpenzojnë. Po. Të gjitha pra, të gjitha janë koordinuar në mënyrë që kjo është e rëndësishme që njerëzit të shpenzojnë. Koordinuar, për... që njerëzit kur të vijnë aty mos kenë nevojë të lëvizin, më përveçse momentit kur do ikin të shplodhen. E qartë, edhe dhe gjithçka që ata shpenzojnë është për një kauzë tjetër, po. se kjo është çfarë intereson. Si lindi si ide? Si ide lindi pas një bisede me miq për punën e donacioneve mm -hmm. për mhm. bamirësinë. Dhe u nis një festë e vogël që mori përmasa pak më të mëdha seç e kishim menduar. Kështu që vendosëm ta bëjmë dhe sivjet meqë mori ato përmasa dhe të bëjmë diçka. Vjet u pëlqeu domethënë njerëzve po. e ashtu. Ishte e vështirë të mbledhësh gjithë DJ-t bashkë, se çfarë është pjesa më e vështirë e kësaj? E vështirë është të mbledhësh DJ-t, e vështirë është të të mbledhësh njerëzit, mm. t'i tregosh që po bën diçka për një kauzë të mirë, të jesh i besueshëm te ata. Mm -hmm. Ishte pak e vështirë vjet, po mbas transparencës që kishim, sivjet e kemi pak më të lehtë. E kuptoj, me, me kë ke bashkëpunuar këtë vit në terma të Veç DJ-ve, po themi artistëve që do sjellin muzikën e tyre sound systemeve dhe këto gjërat e normale për një festë. Veç DJ-ve kemi dhe sponsora. Mm. Kemi ë uh, biznese Pomodoron, mm. uh, kemi karburante, Gazhelin, kemi media partner Digitalbin, okay. që na ka mbështetur shumë. Kështu që keni një grup domethënë kemi, që ju kanë kemi një grup që na ka mbështetur. Okay. Pak e vështirë për të gjet, për t'u bërë ky mm. grupi, por ti s'e ke bërë të gjithën vetë. Ke, jo, jam shokë që janë organizatorë bashkë me ty. Jam po? bashkë me miqtë. Okej, okay. shumë mirë. E kemi organizuar bashkë. Kështu që njerëzit që na dëgjojnë, ë uh, ditën e diel. Ë Tek sheshi Nënë Tereza, te kolonat. Te kolonat. Është day and night, sepse fillon në orën 12 të ditës, mbaron në orën 12 të darkës. Okej, dhe është festë, muzikë, pije, ushqim, e diel me pushim. Super. Është shumë e thjeshtë. Faleminderit. Okej, okay, faleminderit. Aldo Skënderi me dashuri këtu në studio me ne për day and night, do ta është shumë kollaj, unë kam shpinë afër, unë do të dal për një birrë, pse jo? Edhe është për një kauzë të mirë, kjo është e rëndësishme. Paratë shkojnë për të ndihmuar fëmijët në nevojë. Kjo ishte ideja që të bënim një festë ku njerëzit të kënaqen dhe në të njëjtën kohë të kontribuojnë. Të ketë një qëllim të mirë. Kjo është fantastike. Faleminderit. Faleminderit. Kthehemi pas pak Gorgon City bashkë me Romans tani në Saving My Life. Dhe tani Ai ai ai a e dini se, dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja çfarë efekti ka dushi i ftohtë në trupin tuaj. A keni dëgjuar për hidroterapinë? Sipas statistikave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, mbi pesë për qind e amerikanëve vuajnë nga depresioni. Në kuadër të këtij problemi të madh në rritje, shkencëtarët janë drejt kërkimit të mënyrave alternative për shërim akoma më të shpejtë së bashku me antidepresantët. Studimet e fundit tregojnë se pacientët që vuajnë nga ankthi apo depresioni lehtësoheshin duke bërë një dush me ujë të ftohtë. Personat që pëlqejnë dhe bëjnë dush të ftohtë kanë humor më të mirë, më pak stres, më shumë energji dhe më pak dhimbje reumatizmale. Po si ndihmon uji i ftohtë me depresionin? Sipas doktor Nikolaj Shevchuk, ne duhet të kemi më shumë kontakt me ujin e ftohtë pasi ai aktivizon beta-endorfinën dhe noradrenalinën në tru. Këto substanca përdoren në shumë medikamente kundër depresionit. Goditja nga uji i ftohtë është e ngjashme me goditjen elektrike në shumë mënyra. Impulset elektrike udhëtojnë në sasira të mëdha nga mbaresat nervore të lëkurës drejt trurit. Hipoteza e Doktor Shevchuk është që kjo gjë ka efekte pozitive ndaj depresionit, megjithatë nevojiten edhe shumë kërkime për ta vërtetuar këtë. Në një tjetër studim u pa se personat që pëlqenin dushin e ftohtë reduktonin nivelet e acidit urik. Nëse këto nivele nuk mbahen nën kontroll, mund të vuani nga sëmundjet e veshkave. Dermatologu doktor Neil Schultz thotë se lëkura jonë përfiton shumë nga uji i ftohtë. Duke u larë me ujë të ngrohtë dhe më pas me ujë të ftohtë, do të largoni skuqjet dhe fryrjet rreth syve dhe kjo do t'ju përmirësojë humorin. Një studim tjetër zbuloi se uji i ftohtë kishte gjithashtu ndikim në rritjen e glutationës, një super antioksidant dhe ndihmon antioksidantët e tjerë të veprojnë në nivelet e duhura. Ky lloj reagimi oksidativ na rrit rezistencën fizike dhe emocionale ndaj stresit. Si ndihmon dushi i ftohtë me ankthin? Kërkuesit nga Universiteti i Osakas arritën në përfundimin se banjat me ujë të ftohtë kanë ndikim pozitiv në reduktimin e kortizolit. Ky hormon aktivizohet kur pushtoheni nga stresi dhe ankthi. Vini re, nuk këshillohet dushi me ujë të ftohtë për personat që vuajnë nga migrena apo problemet me zemër. This is Club FM 100.4. Po. Ko është sot është mirë. Po dielli, ë? Mhm. Fatmirësisht. Atëherë fituesi i këngës së ditës është Dritani 374 i mbaron numri, do ta çojmë tek Magic Four në fundjavë dhe ishte kënga që sapo dha. Bravo. Ëh, mm, mm, mm, dje po shikoja që ishte përhapur në disa portale një faqe interneti. Mhm. Ëh, jo një faqe interneti, por një faqe e një reviste. gjermane që tregonte se si ministrja Kodheli ishte duke bërë shopping në Gjermani. Në Gjermani, në mm. Hamburg, ë mm. uh, në një nga ato. Siç do bënte çdo vajzë ose qendrat e po. Mendoj unë. Një nga këto qendrat e mëdha. Mhm. Qendrat e mëdha të shoppingut, po. po Tani unë me, me shikoja ashtu dukej të paktën, mm. sipas sipas fotografisë që kishin nxjerrë te Oh, po. Zëkëza e revistës mm. Por ka një përgënjeshtrim me sa po kuptoj nga njëri prej gazetarëve I cili thot uh, Që thonë se ministrja në fakt ishte atje mm. Jo mhm. për të bërë shopping Por për takuar një Politikan të lartë gjerman të CDU-së dhe është keqinterpretuar sikur ka shkuar për shopping. Sikur ka vajtur për shopping, po, në Gjermani. Sepse edhe makinat shoqëruese kanë qenë të Ministrisë së Mbrojtjes Gjermane dhe Policisë Ushtarake, mm -hmm. etj, etj, etj. Çka do të thotë se Ne, po nuk e di. Megjithatë, nuk ka dhe baza ushtarake që kanë shopping brenda, nuk është. E drejtë është ajo. Po, po. Jo, kjo është në mes të Hamburgut aty. Nëpër botë çfarë nuk ndodh. Por me sa lexojnë edhe ajo, edhe gazeta gjermane pak pak më kështu duket sikur e ka shkruar. Hier shoppt die albanische Ver Kjo është ideja. Po pra, kjo është nuk merret vesh asgjë. Ideja pse kshu, pse te shopping e pse ta fare. Ore, revista gjermane e ka përmendur shopping. Revista gjermane e përmend fjalën shop. Po mirë, ajo ka shkuar për një takim, pasi ka mbyllur takimin, ka shkuar për shopping. Mm, po jo, pra jo. Edhe ka vrarë dy zogj me një gur. Tani të gjithëve na ka ndodhur që të kemi punë jashtë shtetit. Gjithë kemi bërë pak shopping. Edhe kemi bërë shopping. Po. Mirë pra kam dhe nja dy fitues unë, mm. prefiks i ka thënë Yllka 079 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Dhe filtër ka thënë Elona 401 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo. Ç'bën deri më burri? Tani edhe ky burri përfundoi në një breg deti. Vetëm me një dele dhe qenin bari. Mm. Mm -hmm. Dhe pa pasaj që ishin në një ishull të braktisur, në një ishull të vetmuar. Mm -hmm. Po. Ndjes. Mm. Dhe kaluan kohë, u miqësuan burri, delja dhe qeni, të tre bashkë në atë ishull. Po. Nuk i hëngri, as qenin, as delen. Mm. Filloi të gjuante peshk, vriste zogj, Pas ka qenë burrë vetëm të kesh delen aty afër. Po po. Ishte një ditë kur uh, kur po shikonin të tre perëndimin e diellit. Mm. Ishte një perëndim shumë i bukur, me thënë të drejtën, dielli që zhytej në oqean. Mm. Qeni që rrinte aty e shikonte burri. Ulur aty e shikonte delja aty pranë. Mm -hmm. Dhe burrit filloi t'i dukej delja Gjithmonë e më e bukur. Për sa e shikonte kështu. Po e bënte me sy delja. Po. Edhe tak i hodhi, i hodhi deles krahun në qafë. Pak a shumë si si ky uh, Shukriu, apo. Si Shukriu, po. Si Shukriu, po. Dhe dhe në atë moment qeni filloi grrrr. Po e gjej. Mm. Nuk e linte direkt burri e tërhoqi dorën. U mblodh ashtu kruspull. Nice. Kalojnë ca kohë. Dhe vjen e mbytet një anije tjetër atje. Ëh. Mhm. Hillary Clinton. oh. Është e vetmja që shpëton. Dhe del në breg. Tani bëhen katër. Dhe është Hillary Clinton ky burri. Delja dhe qeni, po. Mm. Katër atje dhe është një tjetër perëndim i mrekullueshëm. Edhe janë ulur të katër atje po e shikojnë diellin. Mm. Ky tha. Dhe ky burri që tha mund të them një gjë i thotë Hillary. Po i thotë. U bëra kaq kohë këtu thotë në ishull. Po plas. Po plas. Kam nevojë për intimitet, për dashuri. Mm. E thotë Hillary thotë, "Po mirë, po si mund të të ndihmoj?" Merre nxirre një xhiro, thotë. Nxirre një xhiro, thotë, qenin Olta nuk ndërhyhet në momentin final të barsoletës. E thuat një. Nga që Shukriu ashtu i tha. Hiq, këputu, hajde. Okej, okay, Shukrie. Shihemi mbas pak kjo është nga Rimën Tonight. She never took the train alone. She hated being Se po. si të si të qepësh brekët. Oh. Po na ço pak lutem se. E do? Po. E kam Altin. Shumë interesante. Okej. Po e vendos uh, për më kollaj tani. Po, po e vendos tek uh, faqja ime në Facebook. Do e marrim që aty. Mezi po pres tash. Është uh, Ja, po quaj paketë për riparim? Po, të brendshmesh. Okej. Okay. Dhe të jashtë. U bë aty. Qofse do shkojmë te faqja ime në Facebook, miq të dashur, do e gjeni. Është uh, paketa për riparimin e mbathjeve. Ja ta nxjerrim këtu që ta shikosh ti. se çfarë përmban paketa për uh, se të duhet, nuk nuk i dihet kurrë se kur të duhet. Kështu ndodh edhe unë. Nisë të bën punë për shembull i, i vesh brekat e grisura thua, hajt mos e kush do t'i shofi. Por jo zotri. Ja që del atë ditë, del, del. del fati. të del, del naj gjo. Se mbytet një anije. Kota edhe deri këtu. Nëse ai uh, Ai nuk ka nevojë për këtë tash. Megjithatë shikoje. Ja ku e ke, ëm, um, ja ku e ke Altin uh, paketën e riparimit të mbathjeve. Oh, super. Është për beqarët dhe burrat e martuar. Fantastike. Njësoj. Mhm. Çfarë mm -hmm. kemi? Kemi në mm -hmm. krahun e majtë një copë plastiku. Mhm. Duhet. Po, Se duhet, nuk i dihet, po. mund të duhet një copë plastiku. Kemi pe të bardhë dhe gjilpërë. Po, mm -hmm. i nevojshëm. Mund te letra e verdhë atje në qendër. Ke një white out, ke nga këto bojrat që përdoren kur bën një gabim për shembull mm -hmm. në letër që janë ashtu. Në këtë mund të kesh korrektor. Është korrektor pa. Po. për për vijat kafe. Ëh uh, të mbathjeve. Hmm. kemi oh kemi tre pulla për arna, për vrimat. Po, Kjo është arna. Këto po, për arna, arna mm -hmm. Në rastin në fjalë këto pullat mund të ishin diçka e shpejtë, një zgjidhje. Një zgjidhje, po pikërisht në rastin në rastin tonë ishte do kishte edhe një paramand, është edhe një paramandë në poshtë. Që nuk i dihet. Mund ta fusësh nga brenda. Mund ta. Mund ta kapësh plastikun nga brenda. Më e kap gjithë kitin, e kap te çanta. Kap gjithë femrën, femrën. Për më tepër. Që do. Jo, jo, jo. Ishte ajo bëhet nga brenda Lori që mos duket paramanda nga jashtë. Po, po s'ka këtu si. Do fut dorën nga brenda, hap paramandën dhe me stil. Tani më vjen domethënë kjo, kjo. Ky domethënë paketa e riparimit të mbathjeve mm. për burra të martuar apo beqar njësoj, siç thotë kjo. Pyetja ime është, ndërsa ti je duke i riparuar mbathjet. Po. Mm. I bie ti është pa brekë. Po normal. normalisht po. Pra i heq dhe i riparon. Po, pastaj vesh pra. me çarçaf. Ore, bie jo. është më shkurt të marrë. Jo, të marrësh me vete gjithmonë një palë të brendshme, të reja, t'i kesh aty për çfarëdo lloj rasti. Po, çaj do. Po s'i dihet asnjëherë si ndodhi shukri. Të drejtë ke jeri, duhen mbajtur ato me po. vete gjithmonë. Gjithmonë thonë brekë të pastra. Po. Shumë mirë. Se s'i dihet kur? Asnjëherë nuk i dihet. Edhe unë pro kësaj jam, sa të mhm. marrësh gjilpërën e perin. Po po. Ngatërrohesh aty me shumë po, shumë. Mm. Pastaj s'ke ku t'i qepësh, të çpohen gishtat. Po, pastaj shumë zarar ajo. Pastaj ja i qepe. Ja i qepe. Do shkosh në shtëpi, do thotë gruaja. Pse t'i ke qepur ti këto? Po këto nuk ishin të grisura këto mbrëmë. Ç't'u desh ty që i qepe? Ti është me rrezik, është me rrezik ajo punë. Ti je Më mirë pa brekë edhe mbledh mendjen. A e dëgjova unë apo më po komando i thonë komando. Apo, apo foli ndërgjegjja e Lorit. Kur nuk vesh brekë që është komando. Dëgjova një të gjithë. Vishi Lori, vishi se u ftohe, vishi. E bëjnë italianët ndonjëherë, edhe edhe të tjerë. Por direkt e bën shkurt. Nuk është higjienike, vetëm po të paktën nuk ke nuk turpërohesh shumë me brima me. Jo, jo, jo. Turpet ke Lori apo se? Kur zhvishet edhe nuk shpjegon fare Lori. Është një mister. Ajo duke menduar është po ti s'e thua. Ti thjesht bën sikur është normale, e kupton? Ai do thotë ore sikur s'kishte brekë. Për sa shpejt u zhvesh. Apo jo. Eh, ç'u kënaqëm. Eh, mirë. Ikim ne? Mm, ikim. Ky emision po ikën me brekët nëpër këmbë, miq të dashur për uh, këtë javë. Lori i hoqi fare. Orkesa Zaimi vjen me Music Box mas pak në Radio Club FM 104. Ne ju urojmë një fundjavë fantastike.